Sa loob ng studio Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan Sa loob ng studio Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan uh, Luto lang ng luto Tulak lang ng tulak Luto lang ng luto Tulak lang ng tulak Luto lang ng luto Tulak lang ng tulak tingin Kahit na ako'y piket We don't sleep, siesta lang tapos balik Haslin ulit, 7 days a week Hustle di ako sumasablay Dami nang naghihintay Sa aking mga supply Nandito sa akin ang gamot Puro ang produkto ko Daming rappers dyan pero iba talaga yung luto ko Pakinggan ang aking flow Aking million peso flow Aking chicks proud sa akin kaya lalo siyang nag-glow kotse ko ay slow Para mas makita mo Dumaan si Bugoy na koy koy ibalita mo Yo gusto mo kong matalo Ano kasi lord ka ba? O gusto mo ng kolabo Ang tanong afford mo ba? Dalawang dalire Senya sa ere Kung hindi ka magbabayad Ang sagot di pwede Sa loob ng studio Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan Sabi sa harap ko paringgan mo na lang ako Kung hindi mo ko matalo kampihan mo na lang ako Yo Sorrento aking hood Phase 1 hanggang 5 Siguradong sold out pag nag-perform na ako ng live Sasabog ang internet Dahil lang sobrang lupet Aapaw ang bulsa namin mga haters ay punet Two joints, ratatat, nagpaputok ng ilang rounds Mabilisan ang abutan, kaliwaan, benta bounce Awihan everyday Kahit Sabado, Linggo Pera parang may atraso kasi hahabulin ko Oh, run, boogie run, mixtape kada buwan Pera sa'king utak, utak pera ang laman Yo, gusto mo kong matalo, ano kasi lord ka ba? O gusto mo ng kulabo, ang tanong afford mo ba? Dalawang daliri, senya sa ere Di ka magbabayad Ang sagot di pwede Sa ah. loob ng studio Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan Sa loob ng studio Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan Limang araw na ako dyan uh, Luto lang ng luto Tulak lang ng tulak Luto lang ng luto Tulak lang ng tulak Luto lang ng luto Tulak lang ng tulak inspiring mafia. mafia.